Sangyutta Nikaya 54.2 Bojanga Suttang Compressed Version Anapana Sati Bhikave Bhavitapa Hulikata Mahapala Hoti Mahani Sangsa Kadam Bhavita Chigbhikave Anapana Sati Kadam Hulikata Mahapala Hoti Mahani Sangsa Hiri Bhikave Bhikkhu Anapana Sati Sagatang Sati Sambojangam Bhaveti विवेक निसितां विराग निसितां निरोध निसितां वसुका परिणामें 아나파나사리사가당 다모피차이 삼보장간 바베디 아나파나사리사가당 위를 삼보장간 바베디 아나파나사리사가당 비디 삼보장간 바베디 아나파나사리사가당 바사디 삼보장간 바베디 아나파나사리사가당 사마디 삼보장간 바베디 Anapana sati sagata, mupeka sampo jangam bhaveti. Viveka nisita, viraga nisita, niroda nisita, vosaka priname. Evan bhavita kupiki viana pa sati, evan bahuligata, mapla oti manisangsa. Bojanga sutta nititang.